nous pensons que c'est l'avenir du canton passera par ce projet. C'est ce qui nous manque ici à Saint-Palais. Un outil de développement. Pentsatzen dugu kantonamenduko geroa proiektu untatik pasako dela. Hemen hori dugu falta, zinezko garapeneko tresna bat. une, une secrétaire, il faudrait également Gero, beharko ditugu langileak hartu, zuzendari bat, idazkaria, baratze zaina eta beste. Lanpostu hori entzatere, diru laguntzak badira, naiz eta erriko etxearen gain izan gastu batzu. Baina leku euh, estrategiko bat da, donapaliu euh, ala ere, kompostelako bide gurutzean da, baina ere biarno eta euskal euh, erriko bide gurutzean. Ekonomiaren aldetik momentukotz mantentzen da, Du Esta herri turistikoa, naiz eta uda hontan ama bat mila pertsona pasatu diren Donapaleuko turisma bulegutik. Falta zaukuna da garapeneko tresna bat Mais il nous manque ce volet qui est très très important, mais encore une fois, ce ne sera pas un projet confiné de la mairie, ce sera un projet territoire.